Юнга збирався уже назвати того, хто вніс пропозицію, але для більшої певності ще раз оглянув усіх. Знову його очі зустрілися з очима Ельгара. Норвежець, очевидно, вже давно шукав цієї зустрічі. Він ледве помітно повів бровами, показуючи на торбу. «Угу», – замугикав Стьопа, а сам думав, не може бути. Ой, ускочу і, набравшись одваги, кинув механік. Навколо заплескали в долоні. Угадав, сказав сам механік, сміючись більше за всіх. Поморщився лише ковягін. Дим почався весело. Зорін вирішив спрямувати цю веселість і енергію в корисне русло. Товариші, сказав він, стоючи на стілець, є пропозиція видати стін газету і присвятити цю газету нашій зустрічі з норвежцями. Капітан обіцяв незабаром запросити норвежців до нас у гості. Розділ одинадцятий. Всі енергію переключили на готування зустрічі з норвежцями і насамперед на складання стін газети. До рідколегії обрали Зоріна, Запару і Стьопу. Кожного моряка зобов'язали написати замітку. Як же ми назвемо нашу газету? спитав Зорін перед тим, як доручити Ковягіну малювати заголовок. Раніше виходила у нас під назвою Моряк півночі. Але тепер, мені здається, назву слід замінити. У мене є проект, вихопився механік. Як? Вісник гідрології та бовтології. Від слова бовтати у воді не підходить. Переможена Арктика, запропонував Стьопа. Яка ж вона переможена, коли нас кригою затиснуло і по морю носить. Уже краще переможений лахтак. Сказав, сам ти переможений, обурився Соломін. В історії були прецеденти, почав Запара. Коли Нансен плавав на фрамі і його затерло кригою. Вони випускали газету, названу ними Франція. Коли крига розчавила Челюскіна і челюскінці опинилися на льоду, вони випускали газету, яку назвали Не Хороша б назва для нас, позаздрив Зорін. Назвімо до перемоги, порадив Стьопа. Щоб не відкладати справу, погодились на останню назву. Всі, крім вахтового кока і норвежців засіли писати статті та замітки. Кар мав зробити чи не більше за всіх. Він мусив перекласти всю газету на англійську мову. Для того малопривітного капітана Ларсена навряд чи й варто так працювати, сказав він Зоріну. Але все-таки він не такий грубіян, щоб не перекласти своїй команді нашої газети. Крім того, я сподіваюся, що серед норвестів не тільки він знає англійську мову. А чому ж він в такому разі не прислав такого чоловіка з Карсеном і Ландрупом? Це справедливо. Але будемо сподіватись, що він перекладе. Передову написав Кар. Вона називалась Будьмо сміливі. Капітан закликав своїх товаришів залишатися й надалі енергійними, не відступати перед завданням перемогти кригу і провести лахтак цілим і неушкодженим у свій порт. Зорін назвав свою статтю Пропонуємо спілку і дружбу. Він розповів про пригоди Лахтака, про товариську спаяність штурманів і матросів, механіків, машиністів і кочегарів, про їх бажання, хоч що б там не було, вивести свій пароплав з криги. Від імені екіпажу Лахтака Зорін пропонував норвезьким морякам спілку і приязнь щоб спільними зусиллями вирватися з крижаного полону. Запара написав про дослідження морських течій біля острова. Цюпа і Шелемеха склали разом, що кому сниться. Внаслідок їх спільної творчості під цим заголовком з'явилось таке Капітанові, що лахтак став подібним до красіна, трощить кригу і суне із швидкістю 10 миль на годину просто курсом Архангельськ. Старшому механікові, що на нього нападає білий ведмідь. Він розповідає ведмедеві одну з своїх історій.